Devuélveme lo que me llevaste. Tú mi corazón te robaste. Dime cómo hago para dormir por la noche. No hago nada más que pensarte. Dime, dime, ¿cómo quieres que te olvide? Si vives, vives. En mi corazón tú vives. Sé que te gusta que yo te bese mientras tú me ignoras. Yo sé que te gusta que yo te bese. Mientras tú me ignoras, las ganas crecen. No te olvides que tu cuerpo me pertenece. Y Quiero lo más muchas veces nadie se lo hace. De día me ignora y de noche quiere que pase. A buscarla porque ella se siente sola. Conmigo amaneció y al otro día faltó a clase. Una mami con estilo tropical. Quiere aparentar, ella conmigo no quiere estar. Pero a nadie ella se lo quiere contar. Queda solo pensar, su cuerpo se empieza a calentar. no. me gusta que yo te bese. Mientras tú me ignoras, las ganas crecen. No te olvides que tu cuerpo me pertenece veces. Yo sé que te gusta que yo te bese. Mientras tú me ignoras, las ganas crecen. No te olvides que tu cuerpo me pertenece. Y quiero repetirte repetírtelo muchas veces. No, no, no, no. Yo sé que yo me dejo llevar y dime cómo yo hago para poderte olvidar Que cuando yo ti solo te empiezo a recordar Avísame si quieres algún día aquí Pero que no sea tarde, yo sé que superaré Del dolor que yo tenía el corazón me curaré Ya yo no te buscaré, prometo que te olvidaré Avísame si quieres algún día aquí Pero que no sea tarde, yo sé que superaré Del dolor que yo tenía el corazón me curaré Ya yo no te buscaré, prometo que te olvidaré Devuélveme lo que Tú mi corazón te robaste. Dime cómo hago para dormir por la noche. No hago nada más que pensarte. Dime, dime, ¿cómo quieres que te olvide? Si vives, vives, en mi corazón tú vives. Sé que me gusta que yo te bese mientras tú me ignoras que yo te bese. Mientras tú me ignoras, las ganas crecen. No te olvides que tu cuerpo me pertenece. Y quiero repetírtelo más muchas veces. Thank you.